Betiak beltzak Beinat eta hartzen Astizkenoz Bost eta ikxei eta Uskal irratietan yeah. Egin honartzen? Arrastihun hobeki bineat. Bai, arrastihun berreizadik. Untxan hiza. Bai, eta hi. Forman? Bro baduk. Emakizun berri huntako zer badu gaipatzeko? Zer badu gaipatzeko, jatu bezala, eh, joan gutuk uh, urentzin xabi uh, topo pasekin. Hei maite duk bai, xabi, eh? Hei maite duk xabi. Hoa diat, aizenetik arra txekitzen, gehoz, petut papek, nini papek abe aibainiz. Eneko euh, hor segidan hor horretaz horit. Balakat, kumit bat dukenen dugula egun, jones ah, entxe barria. Hemen zezien Ez ginean egan behar, sorprez, atxiki behar ginean duken arte. Hoa isalatu duk, eta bai. Jones entxe barria, tenoian zinik dugula, ebe xantza sibotar bat izatea, eta siboko botzunta, hi antzia, be hor izanua gortuko haigu hi eba, iar hasti hon, jones. Bai, hon. Ara, ebe hiekin ahipatuko diagio hasti hon da juntako hitzordu nausia... Duguna baiunan, bizit zordu beitia hor, alde batetik uh, herrira mugimentiak deitzen din manifestaldia, eta ondotik eh, bertsole guziak egukitzen den bi urteetaik eh, silabain, finala beraz hoiko hiekin aipatuko dutiagu, beste aipageietan zer bat dugu bainat, bade, ja tabaletaik zerbait kontatzeko. Eta ez, normalki ez txaguken ez dakiat bai. Ez zik deitu ez da. <laughs> Briz ez dugula ikanen, bena badugula baietina riuen izanen beita igante juntan, eta balen, eta hadruteko bi sartze badutugula jabazteko galtuño bate iganazteko berra atxikiko diagu. Eta, badugu bestek jabazteko, gana ezako Ez jat finik. Ah bon, pazientzia. Atabalekin hainuk, eta atabalekua beraz e, bi sartze badugula riuan ikusteko, eta ondutik ega iganazteko bergaltua abosatuko dugula, eta bi sartze hoik jamazten halko du Bestek Bestek binat? Bai, bai, jagu beste zerbaitia bazteko ez, egin egan. Alo, urentuik dukor, urentuik dukor ez duk Ez, bai, bai, beste DVD bate bai, bena... Beste opaia, beste opaia, behantago ikusiko diagu, nik erraite baitu topaia dira. Guan eman kizunin, zer bat dugu guan aipatzeko? Be, berdik eran atxarin opaia, hartzen. Zer da? <laughs> Zer Geo, zer prestatu dukor? Adi! Bela bai, adi, Adi, atzo zela adi, eta hastun da juntakua, oai hain zin bat duzie, atzo huts egin baldin baduzie. Ara, beraz zegoan menu, zegoitzen ahal duzie, duzie, parte hartzeko duzien oharrak igorteko, teksto bat. Bai, ebe, zenbaki baitan adiat, bai, zero sei, erautan hoita lau, hoita himetzu, hama hiu, hiutan hoita lau. Ara, beraz nahi du oharrak igorteko, igorten bai, aldututze, bainat igorten aldututze, lotxe gabe, bainat, xiu jutaxun habo edo bainat, jaiki hadi <laughs> edo nahi duziena, edo igorriko dugun, musikaen gainen bai, oharrak igorri nahi balin badututze zen, eta bai igorriko dutan haikin segure, ohar zunbait piztuko dia zen bai denek ez dakit gogoko ikenen duzien. Zagutzen duzien, ia. Bainat ez. Opan Gangnam sta! Bai, bai, zuntzen diat, bai. C'est X Ouais, ça, 아, 주시는 게혹 예스 게. 주시는 게 잘. 저는 깜짝이야. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선어해 낮에 I'm star. 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어 강남스타일 강남 Gangnam Style. Ala heuraz, uh, psi gunila hor behatzen... Oi, kantu ederazia eta zer dut titulia hor din? Ez duk ezagutzen. Ez? Astum da zen duk alta. Bai, janez akordin tituli hot hoi. Gam style. Gam style. Bai, ah, hola edatzirik, gaiteko? Ara, bahina hau halua joan ez. Bai, zerbait egiten Nintzala, baina, en fet, eh, energiko stilioetan niko dina. <laughs> Me behardik amini bat otaik, otaik beti hor euskal muzik eta beste... Bai, eh, nik deuz, ez da deuz horren kontre, otaik behardik, baina ez eh, aldeotan entzuten dena. Otaik behardik, baina ez guetxen, eh? <laughs> Guetxen... guk. Bo, me beha intzina jarrekiko dugula zerrekin. Zerrekin, eh, ebe joan esekin nahi bat dugu. Bada, zuan esekin, hekin hasi goitzak segidan. Horbeita. Eta espetuzio besteik prestik, hor din bai. bai, prestik badiak, prestik badiak, beste muzika hon bat badiat horre bai, bena bom. E, Bera, zekin aipatuko diagio, ebe bai, hastunda juntako hitzordia behitug bi hitzordu, bai unan alde batetik silaba eta bestetik herrira mugimenteak deitzen din e, manifestaldia, eta gu gazte mankizun bat izan ki, ebe gazte bat engana huiantu hi, wano gazte behi zen idukotzpu, eta... Ebe bi puntu hoik, uh, voilà, gazte izan ki nula ikusten dien, banifa fa behala sekai diagu, sila bai bi hitz hartuko diagu, zenta hike bai uh, ohartarazten hal dila bi urte finala, finalilat, heltu jintzala eta lau gerren edo zumbat gerren, lau bost? Lau, lau. Lau gerren lekin, ebe... Oh, Zorok egin bost ega izituko dik. <laughs> Ez, lau gerren lekin hurrentu hila, beraz, bom, esperientzia nulakoa izan zen hoi. Uh, Esperientzia huna, baiat, impre, impresionia errepikatzen izala, galtu hoi usu uh, eh, entzun behitut. Uh, ikenean, prefosta enean bat, nik izena eman nila txapelketan dira bihurt enean bat espeo finalila heltzia eta egiazke egiten jat. Uh, izan zian animaleko egin bat, bena sirtut ondo amenak ikentitza geho, uh, zen eta hor arte nahi aibeikinen, heben baiak gehu eskola bat, eta bat itiak hola bizpahi udata urteoz, uh, heben sibeuan, muzikain eguna, do maulen lestaren Eh, ez, lestaxen ez kantatzen hau dela. <laughs> Ordin ustea baginin hitzordi bat urtin, eta mm, finalaz geostik eh, dei habo ikendutiat, eta laguntzen dik uh, plazen ezagutzeko. Ados beraz, ba, ikusi jat, galtu hani joikal, ordin ez dut, habo galtoi pausatiko bestek pausatzen dien eh, hien uh, ibilbide hortan edo silaba edo beste. Bena galteginen dutana duk, bom, eh, bertso ikusten diagio horre, finalista, finaletan dienak, bedenak gazte diela ebai, zaletar zuna badela bai, publiko handi ohinuk finalilat izan intzalai gazte franko bazela, eto hor izan izalaik ebai altzukun, gaztiak erakarrik dutzak bertso laritzai, zekia, eta atzerritik ikusten dienek edo hoi, ranen di hoi, ez dela hain gaztentako eginik, edo nulaz gaztek halako interes atzamaiten die bertsularitzai? Esplikazioa aski simple duk. Nik uste jat hik erraiten dukan aspaldiko istoia den, lehen ikusten zian uh, eh, zaharren istoia bat bezala, bena behar bada ebai, uh, lehenago adinekuk behitzen, uh, eh, afa adinekuk, edo adin batetik goiti aibaitzen bertxotan, edo aibaitzen bertxotan, plazan, eta han iskambiatzen duk Jon Maia, Maialen Lujanbio, Uaiko, Uaiko handi hoien belhain aldiaekin, gazte zielaik, uste eh, hama lau, hama bost urteetan deja plazetan agertu zien, bo hor mintzonuk uh, eh, bereziki gipuzko eta bizkaia, azmena amniat hedatu dukota, eta hanfet uste jat, bertsua identifikatzen hizala, uh, bertsolaien abea, eta gazte bat ikusten balin baduk plazan, uh, bortxaz, gazte, gazte balin bahiz, bortxaz aizago hiantuko antiko eh, zizeta adineko jentik aibalin badia. Eta badu gaizabat, bat eh, badu gaizabat eh, e, ebai enetako importantena bertso mundian, eta duk e, guai panorama izigarri zabaldela eta bertsolaiek badutela uh, ukeiten adin desberdina, mena ebai ideia desberdinak eta importantuk bertsoai huiantzeko identifikatuk sentitzia eta uste jat, uh, azken denboan ikusten aigena dela, gehoago eta eh, belhainaldi habo eta ideia habo, ordezkatu ikdela plazan, eta horrek ekarten dik jente habo eta finitzeko, aipatzeko aurtenko txapelketa, uh, sartu duk uh, aurten belhainaldi berri bat, uh, ortsi murua, Uh, Txoperena eta Madi Sarasua, sehurtut Madi Sarasua finalin ikusten halko diguna. Eh, Batie hamasai hamazazpi urte eta hekin ekarri die belhainaldi guano gazteago bat txapelketako publikulat e, eh, ikaslik eh, eta aski, aski ezerduk ikustia geoago eta gazteago dugula be, bertsuaen publikoa eta espian maiten di Hore bai agian gai eh, emailek egiten dien lanak ebai eh, erakagarazten die gaztik edo publiko zabalago bate ipatu ikan ez gaztik ikustiak erakartzen dira, mementuz gaiak eta ipatzen dien gaizak ebai ebe eh, gazteik hunkitzen badie, be interesa bai baitugu. Bai, dena den ikustiak betitik bertsuak aipatzen dutila, mundo hunkitzen dutin gaiak. Zain bertsuak eh, aipatzen ahaldik eh, politika internazionala, ben aipatzen ahaldik uh, sukalteko kafia sobea egirazi dugila. izaten ahaldik egunoztako biziko uh, hünzkeia tipienetik, uh, mundu mailako gehi importante nilat. Horten usteat gehiak beti izan dien halakomena. Geo, uh, egia txapelketa denboan badela E, nik uste 6 zazpi zortzi jente biltzen hasteoz e, gehien prestatzeko eta izigarri lantzuk dela eta eta horrek bai e, bai behar bada interesa pizten dira. Eta gehu bertsuen aldetik, gazte generazione berri eta hoi, bena, bom, sorkuntzen aldetik, zerratuk da edo, bom, betiko bergaizetan geha, sortziko tipia, bestia eta holako beti ber doinu edo bada kreatibitatea leku bat eskaintzen bertsularitzen? bertsua improvisatu dik, ordin sorkuntza duk, ehuneko ehunin. Bai, hitzetan, hori nahi ategan entonazio egitmo? Ez duk aizra hori jardestia. Forma, nula egan, bat jagu forma andana bat. bat duk kobla, fe, sibeuan kobla deitzen jagu bertsua deitzen dena, bestalde bena kopla kopla bertso histegian duk eh, eh, bi mutur dutina, egan ahik bi errima dutin uh, bertso erdi bat, egan dezagun, baduk bertsua, baduk uh, sei errimakua, zazpi sortzi bedatzu errimakua, uh, baduk ahaide alagea, baduk ahaide triste, uh, nahi baduk forma uh, askik ahatu duk zen eta baduk silaba kopu bat uh, nahizta forma hanitsuken, Eh, sartu behar forma karratu batetan, mena interesgarri dena bertsuan duk forma karratu hortan, eh, sinago libre izala. E, eh, ez duk, ez erran, forma bai, mugat, forma mugatu gutzak, mena nik uste jat horrek laguntzen din sorkuntza eta imaginari baten sortzeko eta e, <clears throat> uste jat bertsua den euskal kulturan Uh, ah, ez jate haboen proposatzen din eh, modalitatea, bena abon, uh, eh, behtsuan uh, eh, den behar sorkuntza duik hor din... Uh, bon, ez dakati harditxe dutan ez bena isatu <laughs> Eta hor behtsu horretzai patzen eh? be mauleko bertso elkartea beti aintzina jarraik itzen duziela, hebentikoekin ebai harriman hau zela eta elkarlanak, eta jon Maia ebai hor izanen dela ostegun huntan... Uh... Bai bihar. Bai, zertan jinen da? Uh, bigeren, uh, ehm, afet nahi baduk uh, ehm, bertsozale elkartiak Euskal Herri Mailan proposatzentik uh, mintza, hitz, bai, mintzaldi ala, ala bilkua heli bat uh, nahi, dit, nahi taldiak jinazteko. Uh, Maialen Lujanbio Euskal Herriko txapelduna jinazi ginen dilauai hilabet eh, bat ala biga. Eta jintzian mintzatzea gehi bat entzun ondun bertsulaiak nula aipatzen ahaldin gehi hoi. Izigarri interesgarri izan zian, ez ziat eh, abur bilduko zen, eta uh, eh, sobea gaiz aipatuk izan zian hola bihitz ez erraiteko, mena uh, nahi baduk bai guetako uh, Sibioko Bertso Eskolan uh, Bertso Laigienentako, mena bai Bertsoa interesatzen den uh, jententako, eta hor, maialen lujanbio nik ustea jintzian uh, usteiat hamabos bat jente. Uh, izigarri interesgarri duk, bertsua hobeki kumprenitzeko ebai, simpleki. Uh, eginen dina duk ahaidetaz Ez duk hitzaldi bat, eh, ez duk konferentzia bat eh, horre goiteko beha eta fin, eduk uh, eh, trukatze bat horatutzak ben esperientzian aipatzea, bat zerbait prestik, mena horatutzak behatzeko ebai uh, dutugun ahrenkuak, dutugun galtuk, eta dion Maiak esplikatuko dik, ahaide bak, nula erran, uh, isatuko duk esplikatzen, aminat nula haitatu behar den ahaidea. Zenta bertsuetan, oai hartino... E, egiten dena duk gehi bat inpozatzen duk bertsolaiai, forma ebai, mena haidia sekulan. Haidia bertsolaiak dik haitatzen, eta libertate handia duk, bena berden boan uh, behar dik jakin untsa haitatzen. Gehi atriste balin bat eta hartzen bat duk haide alegea bat e, e, dantzan hasteko ez duk untsa zunen. Ko. Eta hori horra duk aminat esplikatzea ze posibilitate bat den, ze zerren egin haitik, eta usteiat horri zigar interesgarri zanen den. Baina badik egi galtoik. Bai, sumat, <laughs> jauntxirik ahantxiko blakan aurten? Uh, eh, jauntxia eta mini bat, geho bon... Ba, uh... Eh, duk ahazten, Ronin? Ez, ez, mena, dena den... Ah, geho nik uh, aipatzen italak jauntxirik da, duk, jentain jentaintzinen, geho ni hau uh, autoian, ala dusapin, ala kakegiten hain izalaik, horrek Eta eginoz, eta Ostialine eh, eh, bai entzuteko pada ukenen haigu aier anaiko behiz uh, kantanez? Gau behilan bai. Gau behilan, ara, geho, sarri dugula soñu deia, eta bertsuetak uh, eh, hurrentzeko hartaraziko dugula, ebe silabatu jantzen ez zidenak, ebe euskal ikatetan zuzene jarraikitzen halko duzela bertso saio oso hoi eh? san alkat eta ramontxo kristi esker eta teknikala ez dugula hantziko, lol hor izan baita teknika lanetan. Eta hor nizan hori zentuko, ni eba jaiko eh, san eta ramontxo Ado, siu geren bat zirazten, ado, se benak ikusi, be bibahi, be talde, ezera izanen, zide hor, beraz uh, eh, zien bertso saio hoi komentatzeko. balimadit minuta bat hartzen, horrekin finitzeko, kumitatzen jatzentia egiazki finalila juitia, edo, edo irrati ditik behatzia, bena hobeki zuitia. E, eh, giazki uste jat, e, Sibiuan uano ez ezaguna den bertsua, bena e, bertsulatu jantzeko manea hobena duk, e, holako saio baten ikustia, e, maila hunekua, beti hobedik hoi, gu bezalako birrililiak ikustia beno, ez dakiat gukin behar sortzen dugun beti, Ordin, din, kumitatzen jatek jazki bai unat edo irratitik behatzia. Ados, ebe hitzordia hartuk hor silaba uh, finala izanen baita nesken egin huntan, ale, soinu de dugula, doidoia hun baiten zutia. Siberua lapurdi eta basen abarreko irugarren xabelketa. Finala azaroaren amajean, agatsaleko bostak eta erditan, baionako loga gelan. Amets Arzalius Ustraiko linan Odei Barrosan Madi Sarasua Laskarai Sumai Emurua Teneri Zabaleta Txartelak Salgai Xilaba Buntiunet Elkar baiunan, Suriatean Azparnen Kalakan Donibane Garazin Saian Pausun eta Lagaldean senperen. Azaroaren amajean Goazen denak Bayonara Xapel Meta Banatzera Xilaba Euskal Iratien Laguntzarekin Betiak beltzak eman kizuna jarrek itzen duzi euskal zide eh, eta behalasek uh, joan esik gina intzina duge eh, guai arte bat abertsolaritz aipatu baitugu, gu guai herrida kantolatzen din manifa aipatuko dugula bena bon pausaino bat ehan mintzatu behikia bertsotaz eta jarrek kodugu dugu sen taldia askatasun taupadak Sentaldia horritziko dugula ez, begunien ez galtoim, ez zunbait interesatuk dia guen uh, sartze hoietaz, eta ohartarazten da iziet, eh? betiak beltzak uskali jatetan, behalasek joan esekin. Jarraikiko dugula, bena uaia entzuliai hitz uh, arrasti hon. Ba, txaldeon. Nontek da hitzen duzu? Eh, ni aierratik. Aierratik, zuen izena? Uh, Genofa. Genofa, me zuk usu da hitzen duzu ez? batzutan, bai. Bo, <laughs> bo. Ba, Kesu izala ze? Ez ez, nik plazer diat, eh, ah. behar deitzen dilaik, eta nik eskaintzen dut txartzia, raposti huna balin badu, ebe igan hastin, ebe ikusten dit, eh, jarraiki duzula galtua ez baitugu pausatu, beraz tina riuen talde hoik nunko dia, bainatu utziko dut mentuz galtua, haik ez behitak errapustia, <laughs> ez nunko dia beraz. Eh, marikoak. Mari, ara. nik nintzen laguntzak eman, hau dira, ah, nik gastoa. Ados, ohartarazten zuen izan ez behitut denboik hartu idazteko, jenofa ez? Ba, jenofa, aierakoa. Jenofa. Untxan, ebe, zuen izena helaraziko dit uh, hat, eta lekian behian ukenen duzu. Ba, bikaina, milesker. Beskerik hanik. Milesker zui. Arreiko sartio, aierakoa. Bai, ha, izan untxa. Arra beraz, sartze... Deku hoi dzunik, ordin, behar dugia beste saia uh, eh, plaza Ebe, bagunian, bai, beste xai bat, uh, badiagu bai, ez, duk DVD bat, e bai, barula begira lehiotik. Ha, ah, usteina lektor DVD, bagunila. Bai, hoi bat ba- jagu, telebista ekin den, lektor DVD hoa, mi hoi behon, behantago ikusiko jagu, pazientzia, pazientzia, beharrik... Bostak eterdi dituzak, eh? eh? behantago, geho seiak altzen dituzak zara, eh? Are, ebe bostak eterdi behitia... Eta blind test bat eginen jagu, hor eh, nahi badi jabazia, lektor DVD hoi. Bai, me blind test luze bat izanen du, me esplikatuko jat baki gu komplikatu behikia, ben aintzen hoaktaraz jagu, guen bikin aipatzea junen gela. Urbildu bakera giza eskubide guziak. Euskal presoak, Euskal Herrira. Herrira, herrira, izan Azaroak amak agatsaleko iruak eta ditan, baionan, Euskaldunen plazatik, egitarren mobilizazioa. Herrira, Euskal Herrira. Rajinik gela behaz, xuxenin hor beltzetan, eta ez dugu ez beste beha zarek uste bai telefonak sonatu behizi, mena deus importantik, ordi ez dakit. Deus importantik ez. Ez, bai es. Eh, hede suiak baziara kuku deboaian, ezian behar egan, mena boa erraiten diak behar <laughs> egin. bainat, ara, emekia itzia, ado, sarrazudik, behar dik prebentzionia egin, eta gek aintzina jarraikiko dugu, ebe hede suiak... urdin behita bide bazteretan. <laughs> Hede agian, hor izanen behitia eta segure bai, bai una egin huntan, eta hoi aipatuko diagu hiekin, hoi herri da Ez, Juanesekin, ah. patka. Juanes, txurri hor behitugu, eh? goen kumitara, ipatu dugula silaba, eta hai uh, eh, presoak ipatuko dugu edo herrira mugimentia, eta bom, lehen galtua, eh? gazte batek eh, ze uh, interes du deja holako mugimentu, ze interes atzamaiten du holako mugimentu batetan implikatziak? Ze galtua. <laughs> ze interes du, uh, maite balin baduk, Mundia justo izan dadin txerkatzia, maite balin badik jenten eskubideak irrespetatuk izan ditin, uh, ez duk deuze zelutik jorten, ez diet deuze eta hoi askiuntza ikusten jagu azken aldian eta bereziki azken astetan heben txibi bai, ez duk deuze man hazale handien ganik uh, horra behar karrikan izan, behar beti eskubide hoien uh, Uh, galtatu eta hoi ahalduk alhojanitxetan uh, eh, galtatzen, eh, justizia txerkatzen, eh, ni implikatuk sentitzen nuk uh, Euskal herritar gisa <clears throat> bat dutiagu seiehun eta aztakiat Euskal preso presuntegietan, uh, entzuten jagu bakia txerkatu behar dela eta beste, ikusten jagu zentzu batetan egiten dira urratxak eta ez bestin. Ez du guaiko istoia, eh, aipatzen jagu guaiko aktualitatea, bena Ehm, ehm, bon, behar bat geho gitzak sehetak zine, eta beste lau joa jat, bena implikazio niaen esplikatzeko, duk eh, beste igabe. E, ehm, gaiza zunbait ez diela susen zuiten, eta susen zuna zehaktino, jente badatekila e, eh, hoien galtatzeko. Eta ni, eta ni hetainik eh, beste hanitz bezala, Ara bai, ez gazte bezala edo bon sibun bezala badiagu bai badu preso dena me pagolan, ordin hau duk dukusu herrietan edo hola badelaik bon gaztik kabo implikatu senditzen baitia, edo ezagutzen delaik pertsonat eta bon sibun kasin bezala nun ez baita presoik erraiten haldiak bai bai eurok marten gestatuk eh, izan baita gian vola, ezagutza badelaik beste sensibilitate bat eh, baita. Voilà. Bai, mena hoi duk eh, Eh, problema guzietan bezala, ez dik eguki behar etxen dadin salhatzeko. Hoi eh, <laughs> betiko istoia, bena bon. Ni, fen, nik sentitzen jat bahnetik, ez, ez behar uh, ukena nahi bat edo arriba bat edo aita edo ama presuntegin sentitzeko, be han, hain hurrun preso dienen uh, eskubiden uh, defentsa behar dela. Ordin horre, eh, manifestaldi nazionala uh, erraiten dela, egun herrirakoek eh, prentxentzineko bat ebai egiten zian, eh, ikusiz, uh, wala, jente jinen zela, ego aldetik ebai autobusak eta mugen, bon, zerratzeko lotxa hoi, hoi azpimarratzia, frantses frantxez poliziek dela, muga zerratzen, horta zihardokitze bat? Bo, be, beti, usio dena, badakie, mobilizazio mobilizazione handia izanen dela, Eh, badakie eh, jente handana bat e, karrikala joiteko presdela guai lehen bezala eta bihar bezala, eta prefosta ez die nahi telebistan, prentsana eta isatuko die, isatuko die beti bezala herri hau bitan partekatzia, uh, jale, jale sifrek, uh, sifrek ezpadie jakustene E, mobilizazioa handi dukek eta nik uste mugaz bestalde blokatik balin badia ez jakin aziko dela hor dela. Gugutzak heben ez, eh, sibutik agian hurrunen agenak bai unaike bai, beraz bon, autobus baten antolatzea bai esplikatzen halduk hortaik eta lehentze bai eta importantzia jakin ez bi autobus antolatuk dela. Bai, Uh, egia, ez diagu kostima handik uh, eh, autobiz antolatzeko, mena uh, eh, lehen autobiz antolatu dena zian uh, gaztek pentsatuik, guk pentsatuik, uh, zian bom, lehen haipatu diagu finala badatekila, manifestaldia bai, ordin egun handia dukek, bai unan behant finituko dena, lusatuko dena, eta prefosta bidin ez, ez lanjeaik keiteko, be, simplena duk uh, eh, sofur baten duk keitea, eta azpeitu gu eh, aski soz gu e sofur <laughs> partikulara entako, be, antolatu diag autobus bat goizanko bionetan eh, abiatuko dena bai unaik, argagi belziteko, eta beste bat baduk ebai, um, goizago itzuliko dena, ez dakiat susentzetenoetan pentsatuk da, mena... Zortzietan uste jat. Zortzi honetan, eh. Eta azpimarratzeko, hoi, amikuzetik ebai... Uh... Eh, Biotobizak amikuzetik gaiten dutzako. Eta ikratzen ebai. Uh, lehena gaztena pubai zen, eta hasi gutzak izen biltzen uh, amikuze aldin, ordin... Uh, ordin biak. Dona gila, eta pentsatzen jat... Best, ez, uh, segirnik hau dela, segirnik beste drole duke, eh, bagitzak e, bi antolazale, bi otobizentako. Plastik eta zaharrak. E, bai, hola egiten ahaldiak, ez die maitatiko bestek, e, ez ditzak zahar, ez eh, egiten ahaldiak. Ez, be, bala, bi autuz, beraz amikustarreke bai, entzuten beikte ikie, beharri manetan ez zarten ahaldiela nurekin edo mail bat bazian ez zerbait. Bai, e, bon, simplena guai gogundu idan bakarraene telefona bakiadu ikordien hoi emanen jat. E, Biotobizentako gehoela ziko jagu ez duk problemaik. Eh, nik nahi gonik tekstoz igorten bat jesentek, hola, ez dezada nuken mila dei, ebena emanen jaten ez emakia, duk 06, zazpi, zazpi, bat bat, bi bat, bat huts. 06, zazpi, zazpi, bat bat, bi bat, bat huts. Eta bestela, pentsatzen jat, e, eh, deitzen haldela, ziek eh, helaziko dizie bai. Bai, gupapeak baitu gubai esker eskun, beraz du daik. Gabe, eta beraz zuirentzeko hoi, be handia eta zabala badela horre bai, manifa horrentako, ez da bitxea duez bala alderri sozialistekuen jarrera heben ikustia zuen den eta geho baltzen hitz hoik? Bai, geho uh, uste diat um, um, ipar aldeko alderri sozialistak aski argiki errande joan baltzi zerpentsatzen zin horroren uh, eh, arrestatziaz eta espainalatziaz. Guai, uh, azken, uh, azken berrietan hau dela ikusi jagu eh, Espainian epaituko dela ez soilik estatu Espainiarin uh, egindutin uh, prentsaintzineko eta bilkuen gatik, Bena, hau dela, heben, eh, lujalde frantzezin, egin egindutian eh, gatik ez jatsu jakurri atzo, atzo agertu behit prentsan eh, akusazionia zuintzen zuzen. Bena, bon, uste jat aski ageian den, Eh, heben agitzen dela zerbait ez dena baten normal. Uste jat, eh, hoi, nur nahi kumprinitzen ahaldin uai azkenekoz, e, mundo agertu behita horroren unguian e, alkarrekin, izan dadi nuen petik abertzaleta. Eta, bon, az, behar da finitu nahi nik eka uh, susten gumezu batekin, horroren familia entako, momentu hoik ez behitia eza, eta Ikusten die, eh, ikusten die bazterrotan e, eh, begia eta guain maule eta bazterrak horro argazkiz bete ditagu. Horro eh, e, gena bena, uste diat importantean ebai aipatzia momentu hauetan, ez dela horror bea batela seiehun eta ez dakiat zumbat preso susen. Hoi eginoz kanbiatzen den txifria beita, guano errepresioni ez beita ikuatzen eta eta uste deialdia nesken eguneko manifestaldi hoi zigarri inportan den uh, momentu juntan bestetan bezala, benabon bon, uaiduk uh, ez duk sekula behant jentia uh, eh, Gentia baiunat. Ara, gentia gerdadin baiunalat bizitz ordu hoientako, eh, alde batetik bon presoena ipatu berri duguna, eta bertsula hoientako silaba ezagutzen dienak, edo ez txenek ezagutzen nune mentuz uh, gozatuko dien. Bai, eta gozatuko jagu pre fosta, bi hitz hoietan, bena ebai ondotik. <laughs> Oina... Eh, eta ekonomia marxaziko duk, en plus. Ekono... Baiunakua hoidik bai, do bai, marxe, bai, bena bau. Ba. Euskal Herriko ekonomia marxazten duk. Eh. Be bai, hola... hola... Eskerrik hain joan ez. <laughs> Eskerrik hain ez bai, hike marxazten duk, enik <laughs> lotxa. Untxan ebe, eskerrik hain joan ez, surentzeko batekin haintzina eh, uh, jarrekiko diagu. Hik, proposatu deitak talde bat, enina bat ezagutzena, eh? Albert Pla deitzen duk? Bai, kantai bat duk, hain izena duk, katalana duk, izigarri maite diat, musika drolia egiten dik, nuiztenka izigarri drolia, mena hoi, e, eh, galtzatu dudan kantoia balin bada, karta alrei Melchor, duk Espainiako entako eta uste diat, e, eh, le, lehen emehesizian, mena elefant eta eta beste historia eta eta um, euskal presoekin bai egiten jenguzien gatik, uh, untsa jorten den, duk, uh, bon, espainola komprenitzen dena komprenituko dik. Espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad. Pero mi deseo es casarme con su hijita, majestad. Quizás sea una osadía pedí la mano de su hija y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme ni quiero palacios ni pajes ni ates ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme ni robarle nada, es cuestión de amor que estoy loco de amor por la princesa majestad. Entiéndalo, rey mío, por favor, compréndalo si soberano, supongo que será humano, como el resto de sus siervos también tendrá sentimientos. Yo sé que vos realmente también os cagáis y folláis y sudáis como yo estoy real, así pues présteme un poquito de atención. Le hablaré francamente frente a frente, majestad. Quizás yo no sea el yerno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero. No llego ni a hidalgo, ciudadano raso. Mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Seriamente mentirles si digo que tengo respeto por la monarquía, siempre me he cagao en las dinastías y en las patrias putas, las banderas sucias, los reinos de mierda y en la sangre azul. es el real decreto del corazón, mi majita. Que me arrastre y que reniegue por amor, mi majita. Pues si la fe mueve montañas, el amor remueve el alma y hasta el ser más consecuente ante el amor pierde su honor. Yo por amor soy capaz de mandar a la mierda mis firmes principios de republicano. Cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía que viva el amor que me convirtió en su esbirro majestad. Solo pensar que quisiera y ser mi suegro majestad. chuch, ale adoro, duro, adoro, duro y hasta le beso en el culo. Ara, hogitziko dugu beraz, kanta al rei Melchor, Alberto Pla katan aldarrak kantatzen zin, kantoia eta ebe espanjula komprenitzen badutzie, ebe hitzak komprenitutuzie, bestela ebe tanpiz ez gira itzultzen, hasiko Heben... Baita denboa, itzina ebeizeiku eh, bai, berko jagu adi entzun oai, adi parte, muztu dugun parte hoi. Eta orai aldiz eskolegikoak dira, eta iruñeko talde unek, e, eh, juten oita amarkada hortan, eh, asiziren Tonio Muro eta Marino Goni garai gara joka eta folka egiten, diska andana bat ere, ateratu zituzten, hiru eta orai uh, eh, urtean itzen buruan, amos bat urtein murien egoko lautadaren hertzetik deitu duten diskaretkin, Eldu zazkigu balerdi, balerdi taldeko Tonio beti, Sergio Ibarrola eta Carlos Ortiz, hirukote bezala, Marino eta nahiek utzi duterarik taldea eta Blanka eskuek ere balerdi balerdiren azken eh, lanetik dugu zati hau. Egoa ikusi gabe hildirenak Asko dira Egoa ikusi gabe hildirenak iparreko ere muetan beltzata eman korra da lurra tapago ezearen usainan dute bertakoen ametxek oianaren sabeletik datorkien dariluna aranaren zerutik oioa maite zina egoko lautadaren ertzeta esosegoa aspaldikoa. Ez dute inoiz antziko lehen bisitaria, ez dute inoiz antziko lehen bisitaria, lautada errearen kolorekoak ziren haren jantziak eta espeziaziak zituen oinetako eia txekita doniuk izkurreko itzak atera zituen kaletzeko eta erantzuteko orduan egoko Só se guaspaldicoa. asko tasko hilko dira egoa ikusi gabe Aratako bada bai, Zukarrata metxa bezalakoa Aratako bada bai Geta austrikoen gizakoa Ez dute begi ernea engainatuko ordea Ipar guztiek dute eta bere barreko basoaren, ertzetik desoseguaz baldikuan. Bob Dylanen maneran, hemen balerdi, balerdi taldekoak eh, gintuen, beren eh, azken diskan plazaratzen duten eh, zati batekin. Badaki ikan unai jen gaur balerdi, balerdi. Ez, deitak. Ebe bai, idu nian aiko dutzak uh, hor euskal erria irratiaren sustenguz hori eta hamar urte ospatzen behitie. Berritan egan dike Bernadetek hor, beraz kontzertu. E izanen dela lekukotak sin eta beste hoien artine, balerdi, balerdi, ruper jordurika eta... Beste, guk behalasek... Uh... Bai, iten hui behala, berko adiak xabi deitu izan ez? Ara, xabien gana junen gitzak, han agenda zabaltzea eto eh, popazen den. Agenda hoi, behalasek beraz, mena hitzordu zumbait aintzin. Gau behila, aiexan! Kasu aurten azaroaren behatzean, postirararekin, ahatzeko behatzeetan, tianko! Kantuz, maitena monako, Nipo eta kaskar bat naiz, Pantsiz eta marri rigoian. Bertxotan, Usue alberdi, Joanes etxe bahia. Eskribitzen dut gauez, Eta antzerkian, Tipur eta putin. dira Beraz gogoan atxik, azaroaren bederatzean, gau beila aiexan. Zigina utz eta lekuak utz! Azaroaren amarean, itxasun, Xanokigelan, Zaltzan gaua! Gaueko bederatzietan, zaltza iniziazioa. Eta gaueko ahamaretatik goiti, DJ Pepinorekin zatozte dantzatzerat eta gure koktel goxuen edaterat. Xarzea gehi edari bat, sei eurotan. Itxasuko arroka garai ikastularen arroka ikastularen alde. Hitz ordu hoi uh, uai, eintzina jarraikeko dugu. Xabi ekin, hori sa, Xabi. Bai, hori zihe. Arrasti hon. Bai, beraz, be, um, astero esalai patukuta asti voluntako agenda, be, lehenik astik oniz txibirutik, uh, domintzaini behotan izanen baita antzirkeman aldi bat, kitzik atzan, eta batitia lautitia, izan berezi batekin, behelaino erriaz uh, eh, mintzo den uh, eh, antzerki bat, beraz hori domintzaine behotan, ratzeko beratzietan, uh, erriko gelan. Gero aierran, uh, kafe antzoki gaualdi bat izanen da, denen etxean, han izanen da kantua, maitena monako pantsiz bidar eta marirekin, bertsoa itzan usue alberdi eta joan esetxe barria, tantzerkian tipul eta putil. Eh, Beraz hori beratzietan aierako denen etxean. Gero lage soron, hotel elkarteak onta anturaturik, erriko gelan panzo irigarreien bie pieza emanak izanen dira, horietan Edgar Rostatua eta Autagaia bie pieza horiek diostakin taldeak emanik. Beraz hori lage soroko erriko gelan sortziak eta erditan. Azparneko txatxolan, Eh, gaztetxean, bigaren aldikotz berritxarrak taldeak, hemen anku konzertu bat iparaldean, uh, eh, presentatuko dauku haien eh, seigaren diska, eta hor, Toro Azkartarekin drago, drago bat eskainia izanen da. Hoa uh, ikostaldean, baina besti hostiraldean, Lokabo dezeguiztean kafe antzokian, Mateo Kakao talde bayonarrak presentatuko dauku bere azken diska, jafesia, uh, beratzietan zori, uh, kabodezo bai honan. Angelun, chapito de barroja edo barrojako karpan, uh, beinte de la luna kompainiak, emanen nauku uh, Albert Cohen idaz lefamatuari buruzko, musika eta antzerki inazten duen, eman aldi bat, hori sortzek eta erritan angeluko barroja karpan beraz. Buruaretzeko, buruaretzeko ostirarekin, pausuko saia ostatuana, Eh, bilatuko besten kari tripots gaua izan da urtero bezala, eta zeltrez taldeak eh, emanen dauku konzertu bat. Hori eh, zazpietatik goiti, han izan da giroa pentsatzen. Uh, larumatan, larumatako itzorgu nagusiak bai honan dira biztan dena, horietan uh, bada xiloba, uh, mm, bertsu finala, bostetan, baina goizetik, uh, amaretan, beti xilabaren kari, Eh, Eke EEP bertsolarien eh, lagunak elkarteak eta erriko etxeak eh, antolatzen dute baionaren uh, ibilaldio bisita bat, bisita bat Lucien etxe zaharretaekin Hortzi murua eta magian etxoperena ekin Beraz, uh, <laughs> oino gehiago kostatu nahi duten entzat goizitik bada badira hemen aldiak uh, baionan amaretatik goiti beraz hori um, turbiz, turismo bulegoaren antzinean. Uh, gero aetze, aetze, aetzeko bestetan, bitaldi zenen dira, eta dantzaldi bat, matxura eta betagarri taldeak agariko dira, Ezakita jendeak ez ozen duen matxura, barnean badira anestesia eta kuraia taldeko musikari batzu, eta betagarri taldea uh, eh, biakariko dira ameretatik goitik, agero eh, gero xamainek taldeak emanen du dantzaldia. Uh, gero jakin behar da betagari taldeak arratsaldean eginen duela showcase bat segietan, baionako elkar megaden dan. Uh, be, bu, buruatzeko haste buruarekin, igandean aetzean izan da kantaldi bat uh, arratsaldean, Uh, bestenkari, etxarta izpak eta handi dualdek emanen dute kantaldi bat bostetan gero ba, endaiako uh, eh, kultur sasoinaren kari, mendizolan, zu ere on kisote antzerki eta musika nazten duen uh, eh, ikusarri bat emana izanen da. Barnean izan dira imintzo, imintzo eta beloki, Ainoa Peneda, Unai Fernandez, eta hori maite uh, agirrenen zuzendaritzapean. Enda jan seietan. Eh, eta buruatzeko, lage soron, uh, eh, beti ote olorek uh, antolaturik, garaztak dantza, garaztakak dantza taldeak emanen du, uh, bere kontra pasiku jarria, ahatsaldeko lauak eta erditan, eriko gelan. Ara. Ah. Haitia txeriz. Haiti abadiagupu. Hino adjunan izo. Aste hundar gontu. Hino izo. Hala bat dut, baitu gauzat, horzti eh, uh, eh, gale, agestian, eh, entzatuko gero, joitea txatio lat, ikusteko egitzarrak eta eta igandean pentsatzut, pentsatzen dut kontrapasen izan ah, nahi zela. Hik, uh, hik, hik leki, lekiak dohain iktutzak, eman iktutzak hik lekik. Ah, be, biztaren, abe. Uh, ah, aiz ahal izuiten bai ordin? <laughs> Ze? aiz ahuiten ahal giz? Ba, ba, ba, ba, entzatzen izai. <laughs> eta ah, iku, bai. ikusi diat eta zien uh, internet zita hoi uh, berritzen duziela ez? Hori da, babain, elduren uh, astean, hor edikiko be, be, berrizidok dugu, fein, berritzen dugu, eh, berri uh, barnean diren uh, datu uh, atxikiak dira, baina duztu justu forma ahunkamiatzen dugu, erresten dugu erabiltzeko manera, eta... Gogorzian, nola ze? Ze? Ez, ez, ez, ba, ba, ba, ez, ez, ez, ez, Eh, denbora, denbora kostatzen zitzaien eh, sartzeko informazioa, edo bor, arguntereztu dugu, eta, me bon, hola, argikiago ikustenako dira setasunak. Ha, dos, ba, eskerrikan, Xabi Ordin. Ba, ebe, eskerrikan ez zier. Da, un aste arte. Eh, Beriz arte. Ale, adio. adio. La rechoran charmanten peltak, ongetorri deneri. Ongetorri deneri. Ostirala, azaroaren bederatzean ahatseko sortziter antzerki gaualdia, edga jostatua eta autagaia antzizlanak, makeako jostakin taldeak emanik. Igandean, azaroaren amekan kontrapas ikusgarria, garaztajak taldearen txorkuntza behia, lehen partean lagxoreko dantzariak, egiko salan ahatsaleko lauetan. Denetan dudarik ez da Ostirala azaroaren amaseian gertxot filma Ondotik mintzaldia, filma egileekin egiko salan sortzi terrizan Hotel horiak antolaturik Euskal Kultur Erakuldearen laguntzarekin ongi etorri deneri Basteren arrotzeko horda Lare soron jarmanten pestak ongi etorri deneri izea bezala Ara zaitia badela esker, eskuin. Bai, badela gaitza hanitxe. Eh? Bi bai, azpi diatzate, egin dina badela haitia. baina Bena hirintxak urruiten bazide, do bilbo ingu ebe beken, nesken egin huntan ebai hor badela, berri txarrak, beltza, zea maiz, williams, drumon, eta zuloak, hor Euskal Herriko momentiko talde jovenetan jenak eta hoi beraz bekatu festivalen beitan edo naforoan ebai bat hor beita obrin pas talde famatia katalandara hartu dina rakaste bai hebentik eta vendeta talde bai hoi altsasune aska penak antolatuik ez Mikael Vendeta ez txat pentsu ezagutzen jena hikpu ezagutzen duik <laughs> hoi bai are Eba gurtzeko tenuia, jintzaikula. Oh. Pierre Beltzak. Beñat eta hartzen. Astizkenoz. Bost eta ikseieta. Euskal irratietan. Yeah. Hara beraz, behazaleak espeo gozatu zidela. Ez bada hala, be. Inhoek ez di kontraio nahi duk eran bai, segure. Hara, be dagun astilat imitatzen dut, berten oian, berlekian. Bai, ber, ber jentekin, eh, uski hoi. Kumita berri bat egin agian. Bai, bai, bai, hoi, bai. Ale, eskerik hanitz eta egan ezazie. Gai handi oso bat, Euskal Irratien kompainian. Izan ontsa, Izan ontsa.